Јас верувам дека се во рети дека не слушаат. Ми се чинеше дека као да се појави некој проблем, ама се надам дека стига мојот глас до сите оние кои што ова утро се имаат вклучено за да не слушнат и да ја слушнат пораката за денеска, а се сегавате дека веќе во неколку наврати, неколку саботи а, зборуваме теми кои што се поврзани со светилиштето Минатиот пат беше тугиот оган. А денешната тема би ја насловил а, денот на очистувањето. Или Јом Кипур. И сега веќе со вера, како што кажавме, да влеземе со Христа во вториот дел, односно во оној последен дел, онаа последна служба Христова, во светињата над светињата. Што се случува овде? Минатиот пат спомнавме и нема да се бавиме со пророштвото од Данило 8.14, кое што токму ни го кажува на овој податок, дека после тие 2300 денови ноки или пророчки години ќе почне чистењето на светилиштето. Или, ние добро знаеме, дека од 1844 Исус се наоѓа во светињата на светињите и ја обава онаа последна служба. А ние живееме во едно сериозно време, живееме во време додека се обавува тој суд, значи затоа што чистењето на светилиштето не е ништо друго, туку е токму тоа. Суд. Токму во поуката, кој што наистина беше многу добра и поучна, стана збор за тој суд, спеку она свадбена свеченост. И ако забележавте оној цитат таму на крајот од саботата, е, јас би го прочитал и со тоа би дал еден вовец од Христови параболи, тој е цитатот од саботата, гласи вака, гостите на евангелската гозба се тие што тврдат дека му служат на Бога, тие чии што имење се запишени во книгата на животот. Меѓутоа, не сите што тврдат дека се христијани на вистина и се искрени Христови ученици пред да се подели конечната награда, ќе мора да се реши кој е достоен да го добие наследството на праведните. Оваа одлука мора да се донесе пред второто Христово доаѓање на небесните облаци, зашто кога тој ќе дојде, неговата награда ќе биде со него. И потоа се цитира оној стих од Откровение 22 глава, Откровение 22.12. И ете доаѓа скоро и наградата доаѓам скоро и наградата моја е со мене, за да му дадам секому според неговите дела. Интересно, се спасуваме со вера, односно со милост преку вера, а не се суди оно што треба да го добиеме, ќе го добиеме според дела, според делата. Тој ќе видиме всушност за што станува зборовка. Откровение 14.7, тоа не е следниот стих кој што ќе очитаме, е оној дел од првата ангелска вест, првата ангелска вест и оние три ангелски вести пораки кои што се сегашна вистина и е пораката кој што ние, како избран Божи народ, треба да ја до, до целиот овој свет. И битен дел од оваа прва ангелска вест зазема седмиот стих кој што гласи Изборуваше со силен глас Бојте се од Бога и подете му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Ако некој мислеше дека судниот ден беше 21. мај и се излажа, ние треба да знаеме и да сме свесни дека ние живееме во судниот ден. Само што тој ден не е буквален. 1944 ние живееме во тој Јом Кипо. Така начин. Ден на очистување, кога конечно се чисти светилиштето. И тоа во случајов небесното, заради гревоите на народот, кои што значи, се пренесуваат на некој начин символички горе на небото, Значи, ние живееме во време на судот. И сега да се подсетиме малку на случај кој што го спомнавме минатата сабота, а тоа е случајот со Балтазар. Овде он не бил на оваа свеченост, свадбена свеченост која што ја проучувавме во поуката, туку бил на некоја си своја гозба, царска гозба, на кој што биле присутни многу големци од неговото царство, и каде што како прибор за сад, чаши, нели, за, за пиење ги искористиле токму чашите и оние посадки кои што ги Којот татко предходно на Околносор ки ги, ки ги ограби, ки ги оплячка од светилиштето. И кажавме и спомнавме дека се дрзнал светите предмети да ги искористи во обична употреба. Тоа во какво? Пијанка во една Господе. И тогаш се појавува рака на дзидот и испишува неколку збора, а тој се стресува од страф. Мене, мене, текел уфас. Никој не се нашол, како и предходно. Како што никој не се нашол да му го објасни сонот на худоносор, никој не се нашол од неговите големци, од неговите вражачи, од неговите звездари, познати видовити луѓе, да кажам така, да му го објасни значењето на ова, и тоа ќе се најде повторно Данило, Даниел, и ќе му каже, ќе му го каже следното. Од 22 стих, не мора да читаме тоа, го подсетува, нели, Даниел, го подсетува, Даниел го подсетува на гревовите, на животот на, на Новокононосор, И му вели, па зарем ти тоа не го знаеше, нормално, беше свесен и знаеше што се се случуваше со твојот татко, затоа што тој не го воздигна и не го прослави Бога, и сега ти го правиш истото. И што му вели, толкувањето е во 25 стих, вели и затоа, 24 стих, ја испрати тој оваа рака, која го напиша ова писмо. И еве што е напишено. Мене, мене текел уфарси. А тие зборови значат мене, значи Господ го измери твоето царство и му ставил крај. Два пати се спомнува тоа. Мене, мене. Потоа текел. Беше мерен врз мерилка и најден си прелесен. Што се цирава? мерилка, мерило, ако не на суд? Чи значи, мерен, измерен на, на господовата мерилка, не на некоја човечка, сеќавате зборувавме за тоа, со каква мерка мериме, со таква ќе ни се мериме. Меѓутоа овде Господ мери. И вели, најден си прелесен, и затоа ќе се распадне твоето царство, ќе биде разделено и уште и уфарсин, твоето царство е разделено, и им се предаде на мадијанците и мидијанците и персијанците. Дали ние во часот, во денот на Божиот суд, а тој час, тој ден трае, ќе бидеме текел, односно, ќе се најдеме прелесни. И како тоа да не се најдеме, такви, како што Еве Валтазар се нашал. Видовме тој што направил. Светото го направил обично. Како што денеска многу мина прават такви нешта, спомнавме и пример со саботата, светиот ден го притварат во обичен, а обичниот го осветуваат, као да тие можат да направат нешто свето. Меѓутоа, не само така, на било кој друг начин ние можеме да направиме исто, исти таков греф и да се најдеме лесни. Туни овде вели прелесни. Судот, со други зборови, значи сечење, делење. На кој начин, според кој критериум, на кој начин Исус, односно Бог, одлучува кој ќе биде Кој, кој каде припаѓа? Кој ќе биде на левата, а кој ќе биде на десната страна? Да видиме, да се подсетиме малку на оние обичаи кои што биле изведувани, се тоа што, се, што правосвещеникот го правил во земското светилиште. И затоа отвараме во Левит 16 глава. Левит 16 глава, каде што токму целата глава ни зборува за големиот ден на очистување. Како прво овде имало многу крв, како што и секојаш, дневно имало многу крв во светилиштето, Зато што без крв, без пролевање на крв нема прошка. Затоа имало многу крв. тоа, посебно било оваа крв која што било пролеано од еден јарец во овој ден, Јом Кипур, еден единствен ден. Со која што крв требало да се намачка капакот, да се попрска капакот од ковчегот на заветот. Или очистилува, очи, очистилиштето, како што вели во, овде во овој превод, во а, излез 25 глава, таму се и ги читавме тие стикови, да ги читаме во едно од предходните теми. Значи, крпта како прво присутна, и еве 30 од стик сега позначен, односно од 29 до 31 читаме. Левит, 16 глава. Од 29 до 31. Што се случува на овој ден? Овој закон нека биде вечен за вас. Во седмиот месец, на десетиот ден од месецот, што треба да правите? Смирете ги вашите души и не вршете никаква работа, ни домородецот, ни странецот кој што е населен меѓу вас. Зашто на тој ден ќе биде извршено над вас покривање на гревовите, за да бидете чисти пред Господа од сите ваши гревови. Нека ви биде тоа саботна починка, за да ги успокоите вашите души, тоа е вечен закон. како би можеле ние поинаку да се покажеме пред пресветиот Господ, ако не само чисти. А за да бидеме чисти, вели овде, а испомнавме, крајна цел Господова е да го очисти овој храм, нашиот храм. Како такви, чисти, чистејки се ние, посредство на Светиот Дух, делувањето Негово, се чисти храмот небесен, И како на кој начин ние, како еве такви никакви грешници, како чисти ги треба да се покажеме пред Господа. Затоа што, ако се сеќавате, токму во светињата на светињите се случува онаа средба. Господ го направил светилиштето со единствена цел да пребива меѓу својот народ, да биде близок, да биде со својот народ поради таа раздълба, поради гревот, повторно да има средба и таа средба се случува токму во светињата на светиња. И то средбата со Господа е Може да биде страшна од една страна, кога ќе се погледнеме себе си и ќе видиме какви сме, во споредба со неговата светост, и да судот воопшти не треба да биде страшен, затоа што го читавме и стихот, почетно стих во пауката, и една зборувавме за оние кои што се во Христа Исуса. За нив вели Павле во римјаните нема осудување, нема суд. Значи, овде забележуваме две работи, битни работи. Починка, значи тоа треба да ви биде саботна починка, и втора работа да ги смирите, да ги успокоите своите души. Што значат овие работи? Најнапред ќе одиме сега во Евреите, 4 глава, 10 стих. Евреите е онаа четврта позната глава, каде што се зборува за, за починката Господова, са, а, почи, а, значи Господовиот покој. Дика треба сите ние да влеземе во Господовата починка. Десетиот стих вели имено кој влегол во неговата починка, тој се одморил од своите дела, како и Бог од своите. Че значи, овде не станува збор за саботата како сабота, Јом Кипур се паѓал било кој друг ден можел да се падне, тоа било седмиот ден од десетиот месец. И тоа ден за починка. Луѓето не требало да работат никаква работа и да ги успокојат своите души. Овде вели дека да влезеш во неговата починка значи да се одмориш од своите дела. И уште 11 стих вели да се погрижиме да влеземе во Христовата починка, за да не падне некој по примерот на истата непослушност. На која непослушност? Непослушността што е покажале што е покажал израелскиот народ во текот на целото тоа негово патување низ пустината, па и понатаму цело, цело време на свое постоење. Пред се во, третиот, во третата глава, значи малку наназад се враќаме од евреите во 18-тиот, односно 19-тиот стих еве 18 19 читаме, значи трета глава евреите, вели, а на кои им се законно дека нема да влезат во неговата починка, ако не на оние кои беа непокорни, непослушни, и гледаме дека не може да влезат поради неверие. Знаете, вера е исто што и послушност, со други зборови. А неверие е исто што и непослушност. Не влегува поради неверие. Јован 6 глава. Јован 6 глава, 28-29 стих. Овде, луѓето му поставуваат прашање на Исуса, Јован 6, 28-29, тој му рекоа, што да правиме за да ги извршуваме Божите дела? Што треба да правиме? За да ги извршуваме Божите дела. Исус им одговори и рече, Божето дело е ова, да верувате во онај кого тој го испрати. Значи, најапред се спомнува за, во, во денот на Јом Кипур и сите тие 10 дена, всушност, луѓето требало, односто точно денот, да почиваат. Тоа било саботна починка. Починката значи да престанете и да се одморите од своите дела. Прва работа а она што е потребно, значи да веруват, како што еве прочитавме неколку стих. А сега да видиме што значи помирување на душите, успокојување на душите. Како ќе ги успокоиме душите пред Господа? Како прво, логично е, грешникот ќе се ќе успокои својата душа, ќе добие и мир и спокој во својата душа, ако најнапред се покае за својот грех. Значи, покојот не е единствено битен, туку видите што вели тоа успокојување на душата. Ако не се успокои, значи човекот, грешникот, читаме во Леви 23 глава сега, Леви 23 глава, 29 стих, кај што исто имаме некако стиха кои што зборуваат за овој ден, Јом Кипур. 28 23 глава, 29 стих, значи. Еви 28-иот. Никаква работа не работете во тој ден, повторно, починката, зашто тоа е ден на очистување, за да ве очисти вас пред Господа вашиот Бог. И 29-иот. А секоја душа која нема да се смири во тој ден, ќе биде истребена од својот народ. Еве го судот. Одделување. сечење, одсечена од својот народ, истребена од својот народ. Што сега значи ова успокојување и што се спаѓа во успокојување? Ќе отвориме во книгата на Езра, Езра 8 глава. За да полесно ја најдам, оти секојаш имам проблем со овие, си запишев и страна, ако ве интересира, значи од преводот на Константинов е 529 страна од Библијата. 229 страна, Езра, 8 глава, 21 стих. Овде го гледаме Езра со својот народ се враќа назад во Јерусалим, и тоа по одобрение на Артаксекс, и одобрение да се реизгради градот и храмот. И видите што превзема Езра, 8 глава, 21 стих. Јас прогласив пост таму, покрај реката Ахава, за да се смириме пред својот Бог и за да измолиме од Него срекен пат за себе, за своите деца и за сиот свој добиток. Што забрежуваме овде? Постот е поврзан со смирувањето на душата, упокојувањето на душата. Што подразбираме под пост и зошто всушност постиме? Има повеќе причини. Верувам дека најбитна ни е она, духовната, меѓутоа некој пости за да намали телесна тежина. За посто дори се користи за елиминирање на канцерогени клетки. А, исто така кога се соочуваме со некоја слабост и сакаме да го решиме проблемот со некоја наша мана и слабост, потребен е пост. И тоа е еден многу битен момент Кога човек пости, че значи кога крвта не е ниту кон стомакот насочена, ниту кон било кој друг дел од телото, и е насочена комплетно и максимално кон умот, кога пости, кога е затворен во својата клет, кога се моли, разговара со Господа, го користи тоа време за да се препознае самиот себе да увиди што е и како е. Значи, значи тоа е вид само испитување. Да отвориме се во Исаја 58 глава. Исаја 58 глава. Ова глава зборува за вистинскиот пост. Че ова се спаја во успокојување. Што се спаја во успокојување на душите? Зато што тоа е тоа што треба да го правиме на Јом Кипур. А ние живееме во тоа време. Значи, прво, да се одмориме и да завршиме со своите дела, второ, успокојување на душите. Сега сме кај постот. Исаја 58, 5 до 7. Зар мене ми е по воља таков пост во денот кога човекот се измачува? Да ја наведнува главата кон земјата како трска, да се постила, да се постила под себе врекиште и пепел, сакаш ли тоа да го наречеш пост и ден угоден на Господа? На Господа ваков пост не му е угоден, вели тој, и потоа кажува, кој пост му е угоден? Ова е пост што ми е по волја. И са внимавајте. Да ги кинеш неправедните окови, да ги разврзеш врските на јаремот, да ги пуштиш на слобода угнетуваните, да ги скршиш сите окови, да го поделиш својот леп со гладните, да ги воведеш под својот покрив без хухниците, да го облечеш оној што ќе го видиш гол, и да не се криеш од оној кој е од твојата крв. И тогаш ќе светне како зората твојата светлина и твоето здравие ќе процвета прво и така на. Ова е една практична побожност со други зборови. И овде гледаме еден куп дела. А предходно видовме дека треба да се одмориме од своите дела. Тоа е првото нешто што треба да го правиме на Јон Кипур. Значи, тоа е еден вид наша соработка со нашиот првосвещеник, кој што денеска во светињата светињата ја обавува таа служба. Чистење на светилиштето, па и наше лично чистење преку работата на Светиот Дух. И тоа ние соработуваме и со вера, сме внесени денеска е во светињата на светињата и сите овие денови кои што ги живееме треба да бидеме со мислите таму. И сега кажавме, прво треба да се да одмориме од своите дела, а сега имаме вистински пост, успокојување на душата е ова. Да подадеш леп на гладниот, да го облечеш голиот. Ова се се само дела. Се ова, за да не изгледа збунувачки, подосна ке дојдеме до е, одговорот на, на што се крие за цитоа. Одиме кон тоа. Дали овие стихови ве подсетуваат на некој друг дел од Исаија? Тоа е делот од Исаија кој што Исус, која ќе влезе во синагогата, и за прв пат ќе застане да чита, токму тој дел го чита. И ќе каже на крајот, ова денеска се исполни. Дотвориме во 61 глава Исаја. Ова е делот кој што Исус го чита. И послушайте ги зборовите. Духот на Господа Бога е над мене. Први стих, значи. 61 глава. Зашто Господ ме помаза, ме испрати да им донесам радостна вест на бедните, да ги излечам скршените срца, да им проповедам слобода на заробениците и ослободување на оние во темница, да ја навестам годината на Господовата милост и денот на одмазда на нашиот Бог, да ги развеселам тажените на Сион да им дадам венец место пепел, масло на радост, место облека на жалост, песна благодарица, место очаен дух. Ова е истиот контекст, истиот збор. Ова е Христовата служба в сушност. Ова е зашто Исус дошол на земјата. Че успокојување на душата значи вршење на Христовата служба, живење на Неговиот живот. Еве да прочитаме Лука 4 глава, делот каде што тој Ке застане и ке го чита. Лука четврта глава. Уште еднаш за да ни се вреже, ова е многу битно. Лука четврта глава 16 до 19. Или 18 стих. Господовиот дух е над мене, зашто ме помази и ме испрати да им проповедам на бедните, да ги изцелувам скршените по срце, да им навестам на заробениците дека ќе бидат пуштени на слепите дека ќе прогледаат, да ги пуштам на слобода на патените, да ја навестам благопријатната Господова година. Ова се стиховите од 61 глава Исаја, а во 58-та се вели дека ова е постот кој што му е поволен на Господа. Сака да каже, ние треба да ја вршиме Христовата служба, онаа што тој ја вршеше доека беше на земјата, во времето на судот, во времето во кој што живееме да го живееме неговиот живот. И овие дела, кои што ги спомнуваме, че значи ова е практично побожност, треба да бидат присутни и тие дела не се наши дела. Затоа што од нашите дела треба да одмориме, како што предходно, предходно наведовме. Кога сме во својата клет, И кога постиме, се осознаваме себе си. И еве ни го Христос како пример. Каде сме ние во сета ова слика? Близу, подалеку, најдалеко? Кој е решението? Знаете, најдобро се осознаваме себе си во односот со другите луѓе. Ви не можете да отидете во манастир, да се затворите таму сами, немате комуникација многу со надврешниот свет, и да се осознаете. Као деме да кеве се молите, постите, целите ваши напори се насочени кон тоа. Не, токму во односот ваш со луѓето, со ближните, ќе се осознаете себе си како сте. Еве читаме во 1 Јованово, 4 глава. 1 Јованово послание, 4 глава. 20 и 21 стих. Тој се познате стихови. Ако некој рече го любам Бога, го мрази брата си, лажеце. Зашто кој не го љуби брата си, кога го видел, не може да го љуби Бога, кога не го видел. Чиста логика. И ова заповед ја имаме од него. Кој го љуби Бога, да го љуби и својот брат. Се вратиме понапред, односно одназад во третата глава, овие се исто силни стихови, 18 и 19. Дели мои, да не любиме со зборови или само со јазик. Каква полза има Те сакам, те сакам, те сакам. И тоа. Туку во дело и вистина. На дело, значи. Потоа, по тоа ќе познаеме дека сме од вистината, па ќе ги увериме своите срца пред Него. Видите сега интересен овој дел. Зошто кога нашето срце не осудува, Бог е поголем од нашето срце и знае се. Возлюбени, ако срцето не не осудува, имаме смелост пред Бога. Знаете што значи ако срцето не ве осудува? Имате чиста совест, Светиот Дух ве очистил. Ви сте чисти. Тогаш имате смелост пред Бога, можете да се покажете пред пресветиот Бог ама срцето може да ви биде чисто, само ако во него пребива Христос. Пречистиот и пресветиот, оној кој што никогаш не сгреши. Односно, светиот дух, нели? Значи, кога ја побиваме нашата себичност, она наша грешна природа, и дозволуваме Божјата љубов да работи во нас, односно светиот дух, тоа всушност значи чистење на нашата душа. Тоа е чистина. Тогаш го имаме светиот дух во нас. А љубовта е таа која што само знае да дава. Јован 3.16, да не го спомнам. Го даде својот единородец. Љубовта дава. Љубовта не размислува се, што ќе биде, како ќе биде. Не чека, едноставно. Љубовта дава. На крајот ќе има две групи. Само две групи. Нема место за трета. Матеј 25 глава. Че ова е животот, ова треба да е животот на еден христијанин кој што живее во денот на очистувањето. 25 глава. Да не читаме се. И тоа овде е, по 31 стих, Кога човечкиот син ќе дојде во својата слава и сите ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на својата слава и ќе се соберат пред него сите народи и тој, ќе ги оддели едните од другите. Еве го судот, делење, сечење. Едните на лева страна, на лева страна јарците, на десна страна овците. И сега, која е разликата меѓу овие две групи? Едните нити го виделе дека е жеден, нити забележале дека е гладен по да му дадат да јаде, нити го посетиле кога бил болен. Едноставно имале еден мртов христијански живот. А другите го посетиле, му дале, го напоиле, го нахраниле. Практичен христијански живот и дела, еден куп дела, а од друга страна, вели, влезете во починката моја, а тоа значи да се одморите од своите дела. Епа тогаш За какви дела станува збор овде? Која ќе прочисти светиот дух и која Христос ќе живее во вас, затоа вели Римјаните 8.1, кој што е во Христа Исуса, за него нема осуда, нема суд. За него судот е свадбена свеченост, ништо повеќе. Нема осудување за таквиот. Тој е во Христа, тој е облечен во Христовата праведност. И сите дела што тој ги прави се всушност Христови дела, не се негови. Тоа е Јон Кипур. Такво треба, таков треба да биде нашиот живот. Да заборавиме дека ние нешто можеме да постигнеме. Видовме дека настава сватбена свеченост за да се изгледа безпрекорно, за се се погрежил кој? Домакинот се погрежил за се, царот. Се од прв до последен деталј. Па дури, која ќе имаме предвид фактот дека таа свадбена облека, во која што требало сите кои што присуствувале на свадбата бидат облечени, е облека во која што ние немаме никаков удел, вели Елен Вајд, таа е искаена на небесен разбој и нема никаква нитка човечка во неа. Значи и за тоа се погрижил Бог, и за наметката. Ние само треба да го а, значи, од, да се отповикаме на неговиот повик и да дозволиме да Светиот Дух работи во нас да не го Меѓу другото, Откровение 3.20, онаа порека што е до Лаудикеа, до последната црква, до нас, денеска, овде имаме ситуација кога Исус стои пред вратата и чука, затоа што е гладен, пред се гладен за љубов, за почит, гладен за една интимна заедница со нас. И вели, кој? Е, очитам, е стојам на вратата и чукам, 3.20 откровение. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, да се од повика на повикот на гласот, ја отвори вратата, ќе влезам при него ќе влезе во нашето срце, во нашиот дом, ќе вечерам со него и тој со мене. Кога знаеме, не мора да го опишуваме премногу, е слика на една интимна, близка заедница со Христа. Христос во нас, ние во Христа, тојаш имате еден куп плодови, кои што се плодови на, значи, негови плодови, плодови нашата вера. Што вели во Евангелие по Јован самиот Исус. Јован, ќе отвориме Јован 14 глава, Евангелие по Јован 14 глава. И читаме од 8 до 11. Филип му рече, Господи, покажи ни го таткото и доста ни е. Исус му рече, толку време сум со вас, нели, ли ме позна Филипе? Кој ме видел мене, го видел и таткото. Елена Вајд вели дека оние кои што ќе бидат оправдани со вера, кои што ќе ја примат Христовата наметка на праведност, кон нив таткото, отецот ќе гледа, и самиот Христос ќе гледа некако како кон борче, нема да го гледа борче, нема да го гледа Зоран, ќе го гледа Христа. Дали може за нас да се каже денеска, си го видел борче, си го видел Христос? Тешко во. И тоа е суштината. На тој начин ние излегуваме чисти пред Бога. На никаков друг. Како може било која човечко сушност да биде чисто? Кога ние сме нечисти, никакви сме. Само ако Христос биде во нас, или ние сме во Христос, кавате правосвещеникот, на тој надплекник, на оној оникс, ги има забележано имињата на секој израелево племе, не носи на срце на тој начин излегува и не, не, не представува пред Господа. Само ако ние сме ја прифатили неговата жртва, неговата крв, која што го чисти не само небесното, не само а, земското а, светилиште, и небесното, и нашето светилиште, нашиот храм. Значи, кој го видел таткот, тој, кој ме видел, мене го видел и таткото. Може ли некој да каже за нас кој го видел? Бог ќе го видел Христос. Или, вели, и зашто, зашто, е, зашто е тоа така? Покаже ни го таткото. Зошто велиш, вика, покаже ни го таткото. Не веруваш ли, дека јас сум во таткото и дека таткото е во мене. Еве ја таа заедница. Зборовите што ви ги кажувам, не ги зборувам само од себе. Таткото кој е во мене, тој ги прави делата. Верувајте ми дека јас сум во таткото и таткото во мене, ако пак не, верувајте заради самите дела. Како светот ќе поверува и ќе знае дека имаме таа близка заедница? Поради самите дела. Ама тоа не се тие наши дела, од тие треба да починеме, да прекратиме. Така ќе влеземе во господовата починка. Ова се дела кои што Христос, Бог ги прави преку нас. Дела на Светиот Дух, плодови на Светиот Дух. Тоа е очистувањето. И да се подсетиме само на го спомна Валтазар, да се вратиме малку во пета глава на Данијел, книгата на пророк Данијел, во пета глава, привршуваме уште малку. Данијел пета глава, многу еден убав опис ни се дава за Данијел, за Данило. Как, какво сведочење дава жената на Валтазар, царицата, а подосна и самиот Валтазар. Први Еве ќе читаме само 14 стих, пета глава Данило, 14 стих. Слушам, Валдазар му се обреке на Данило, кога се цркјаваат, кога тој доаја за да му протолкува напишаното на дзидот. Слушам дека Божиот дух е во тебе. И дека во тебе се. Имајќи го Божиот дух во себе, имаш што? Во тебе се. Светлината. Бе асоциирава на нешто? Светилникот, Светиот Дух, светлина на светот. Ние сме светлина на светот и можеме да бидеме светлина на светот само ако имаме светлина, ако имаме Светиот Дух. Во тебе се светлината, разумот и ворена мудрост. Разумен човек. <laughs> Еве ги кои се разумните. Мајќи го светиот дух добивате да разум. Ви сте светлина, имате светлина. Зрачиват од вас нешто. И сте дури воредно мудри. Господова мудрост имате. Тоа е оној кој што го има светиот дух, очистен комплетно. И кога го имаме ова предвид, тогаш што ќе биде она кој што ќе го осветли целиот свет? Секјавате на и така наречен четврти ангел, откровение 18 глава. Она последна порака кој што ќе биде упатена до светот. 18 глава, први стих. Потоа видов друг ангел, како имаше голема, како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Ова е Божиот народ на крајот, која ќе ја осветли целата земја со Божјата слава, прикажувајќи го Божиот карактер со други зборови пред сите други. А како на кој начин ќе ја осветли ако ја нема светлината во себе? А светлината ќе ја има, ја има само ако има светот Има Христа во себе, има Христовиот карактер, има светлината. На тој начин и делото ќе биде завршено, ќе биде објавена последната вест, затоа што и другите треба да знаат дека живе, живеат во денот на очистувањето и дека време уште многу нема. Кажавме, тоа е последната служба што Христос ја извршува. Тоа е последниот дел од светилиштето и знаеме дека брат Јан изморуваше кога ќе се фрли тоа кандилото, кога ќе заврши сета таа посредничка служба, толку е. Времето на милост завршува и се што преостанува е Христос да тргне по своите. оние кои што се облекле во таа сватбена облека и со задоволство ќе го примат младоженецот и ќе присуствуваат на таа сватбена свеченост. Нека даде Господ да сите ние бидеме таму, и ние, и нашите ближни, и нашите подалечни, едноставно, нашето срце треба да биде толку широко како и Божието. Сите, Бог сака сите да ги спаси. На крајот, како што извлековме заклучок, се надаваме на пауката, нема да бидат да спасени на кои што не сакале, за жал. Да а спасението, кога гледаме од една, од една перспектива, оваква, е многу лесно. Зашто и нема нито еден достоен на крајот ќе добие награда секој според своите дела, меѓутоа не дека тој нешто заслужил, тие дела, не се неговите дела, се делата што Бог ги врши пред него. Нека му е слава на Бога за се. Амин.